Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo s govorom o putevima koji vode do dženneta, odnosno dijelima koja se moraju obavezno naći pri nama ukoliko želimo da uđemo u džennet, da dobijemo nagradu od Allaha Jalla wa Ala džennet i uživanja u njemu zasigurno dakle jedno od takvih dijela koje mora obavezno da se nađe u našem životu sve do kraja našeg života, do naše smrti jeste namaz. Jeste namaz. Nema dakle ući u džennet bez namaza. Bez namaza ulazi se u drugo mjesto. Sigurno. Sutra kada stanovnici džahennema, stanovnici sakara, budu upitani od stanovnika dženneta šta ih je uvela u sakar, odgovorit će sa nekoliko odgovora. Prvi odgovor će biti Nismo bili od Nismo bili od I prejasni drugi šerijetski tekstovi u kojima se dakle jasno nazire da onaj koji nema namazata takav nema ni islama i takav će dakle biti u džehennemu. Stoga je rekao imam Ahmed Rahimehullahu teala, čovjekov udio u islamu je onoliki koliko je njegov udio u namazu. Čovjekovo, čovjekova želja za islamom je onolika kolika je njegova želja za namazom. Čovjek čuva islam onoliko koliko čuva namaz. Zato dakle svi oni koji žele sebi uspjeh na dunjalu, koji na ahiretu sutra moraju pri sebi imati namaz. Međutim, to ne znači bilo kakav namaz i obavljati ga bilo kako, samo da se kaže da je od onih koji padaju na seždu, već dakle takav namaz treba da bude kao što je bio namaz Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da ga obavljamo onako kako je on obavljao, jer je rekao sallu kemara muniju usalli, klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. Klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. I naročito danas, kada ima mnogo onih koji ne klanjaju, mnogo, mnogo, a i oni koji klanjaju mnogo ne vode računa o svojim namazima, dakle potreba je da se govori o namazu Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Odnosno da se ukazuje na te propuste, na te greške, na nove stvari koje su uvedene u toku samog namaza. Pa ćemo mi danas ovdje, iako dakle ovo pitanje je ogromno. Među nama klanjačima ima stotinjak grešaka. Prije namaza, u toku namaza, poslije namaza. Može se primijetiti kod skupina klanjača da ima dakle nešto od ovih grešaka. imamo kad da sve spomnimo, ali onako spomnimo dakle na brzinu jeli, određene greške prije namaza u toku, u toku namaza pa ko je dakle u mogućnosti neka bilježi, dakle jer je ovo i tekako važno. Pa zasigurno kod nas, klanjača, dešavaju se greške po pitanju naše odjeće. Po pitanju naše odjeće, u kakvoj odjeći klanjamo. Pa jedna od grešaka jeste da se klanja u tjesnoj odjeći. U odjeći koja ocrtava stidno mjesto sprednje ili sa stražnje strane. Isti je propis kako za žene, tako i za muškarce. Nije dozvoljeno da se obavlja namaz u tijesnoj odjeći. Naprotiv, u namazu nalazimo se na najčasnijem mjestu, na najboljem položaju u namazu, a dešava se kod mnogih koji upozoravaju i ukazuju i kore žene ukoliko se obuku u tjesnu odjeću dešava se njima kada odu na seždu ili kada odu na ruku da se odslika njihovo stidno mjesto. Da se njihovo stidno mjesto odslika. Stražnji dio. Da se odslika. Pa čudno je, dakle, njihovo stanje upozoravaju na druge, a oni upadaju u iste greške. Nije, dakle, dozvoljeno da se obavi namaz u tijesnoj odjeći, toliko tjesnoj da ocrta stidno mjesto. sprednije ili sa zadnje strane. Stidno mjesto je sprednje i sa zadnje strane. I kažu islamski učenjaci većina džumhur da takav namaz nije ispravan. Jer ono što se ocrta u stidno mjesto, dakle ukoliko se ocrta stidno mjesto kao da je kao da je nepokriveno. A dakle trebamo voditi računa. Vi ste ovdje u prilici, oni koji odlaze u džamije, to mislimo ovdje da se vama ne zabranjuje da može svako da donese svoju odjeću i da ostavi. Da svako donese svoju odjeću i da se zna kada dođe da obuče gulabi ili nešto ili slično, ili što će prekriti u najmanju ruku, jeli E, njegovo tijelo makar do koljena. Isto tako po ovom pitanju žena treba da vodi računa. Žene ne idu u džamiju, uglavnom ne klanjaju u džamiji, znači klanja u kući, može da obuče šta hoće. Niko je neće koriti, dakle, za tako široku, tako široku odjeću. Jedna također od grešaka u našoj odjeći, u kojoj obavljamo namaz, zna se desiti prozirna odjeća prozirna odjeća i kod muškaraca i kod žena, prozirna odjeća, dakle toliko prozirna da se vidi koža ili da se kod muškaraca ocrta stidno mjesto, dakle da se vidi stidno mjesto. Svakako dakle da je ova greška opasnija kod žena, jer je cijela žena avret, izuzev lica u namazu, izuzev lica i šaka, izuzev lica i šaka. Ništa dakle ne bi trebalo da se vidi od ženinog tijela, mimo lica i šaka. Pa ukoliko žena obuče prozirnu mahramu, ili nešto drugo od odjeće i vidi se dakle koža, njen namaz nije ispravan. Njen namaz nije ispravan. Isti slučaj za muškarca, ali ovo češće se dešava jeli, kod, kod žena. I dakle, islamski učenjaci su složni, džumhur, većina islamskih učenjaka je stava da takav namaz je neispravan, da takav namaz se treba, treba ponoviti. Kao što je rekao Allah poslanik alihi Salat sam govorići za žene, Pred kraj moga umeta, pred kraj dakle ovog zemana, pojavit će se žene koje će biti pokrivene, a one su otkrivene. Kasijat arijat u jednom od komentara, kako kaže Ibn Abdel, Abdel je njegov komentar, rahimahullahu ta'ala, kaže Allahu poslanik, alihi salatu, samo ovdje je mislio na žene koje su pokrivene odjećom, ali njihova je odjeća prozirna, toliko da se, dakle, vidi njeno stidno mjesto i vidi se ostalo, jeli, tijelo, kao da, dakle, i nisu, kao da i nisu, jeli, pokrivene. Stoga, dakle, treba voditi, voditi računa. Zatim, namal sa otkrivenim stidnim mjestom. Dakle, prije svega tjesna odjeća, prozirna odjeća, zatim odjeća koja ne pokriva stidno mjesto. To se dešava dosta kod muškaraca i kod žena svakako. Ali kod muškaraca se zna desiti da obuku hlače, pantalone, gore majicu, ispod majice ništa, nema potkošulje, ne znam, da strpaju u hlače, već dakle samo su hlače i gore majica kada odu na ruku, majica se povuče gore, hlače se povuku dole. Pogotovo kada odu na seždu, jer i mi počesto seždu ne znamo obaviti kako treba, pa se skupimo na seždi i kada se čovjek skupi, onda se pogotovo zategne majica, a dole se zategnu hlače pa se otkrije zadnji dio, zadnji dio stidnog mjesta. Čovjek na najčasnijem mjestu u namazu, pao Allahu na seždu, nastoji da bude najbliži svome gospodaru na seždi, na takav način. Otkrivenog, otkrivenog stidnog mjesta. I nema sumnje, dakle, da je takav namaz neispravan. Takav namaz je neispravan jer je jedan od uvjeta ispravnosti namaza pokrivanje, pokrivanje stidnog mjesta. Zato dakle dobro obratite pažnju. Najbolje bi dakle bilo odjeća da se može nositi sa sobom ili ostaviti tamo gdje se klanja. Kod žena je ovo također izraženo. Ima žena koje kada pokriju, stave mahramu, prilikom stupanja u namaz ne pokriju cijelu kosu ili ne pokriju lice od uha do uha ili se desi da su rukavi u žene ili kraći. Žena Auret je u namazu izuzev lica i šaka. Šake su dovde. Dešava se počesto da su rukavi široki, ispod rukava nema ništa, pa žena kada zanijeti, da donese početni tekvir, rukavi se povuku dole. Stidno mjesto je otkriveno. Dešava se često da žene klanjaju u suknjama, pa kada odu na ruku, suknja se povuče od ozdo. Žene možda neki oblače, kako se to kaže, ili helanke ispod suknje. Bez obzira helanka ako se ukaže i helankom prekriveno tijelo, ono što je pokriveno helankom je kao i otkriveno kao i otkriveno. Dakle, zato treba voditi računa. Osim toga, dakle, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, Allah najbolje zna. Uglavnom, trebalo bi se kloniti tog razilaženja, ali Allah najbolje zna ispravnije mišljenje da je obaveza ženi pokriti stopala u namazu stopalo u namazu je obaveza pokriti. Dakle, izuzev lica i šaka ne bi trebalo ništa da bude, ništa da bude otkriveno. U prilog tome govore brojni hadisi, nemamo kada spominjemo govor islamski učenjaka, jedan od hadisa u radi allahu ta'lanha kada je allahu poslanik alihi salatu sam govorio o propisu onoga čija se odjeća vuče, vuče ispod članaka, čija se odjeća vuče po zemlji. Pa se Umu Selema, poznavajući kako žene bivaju pokrivene, pobojala kazne. Da pa će to goriti, jer ono što je duže od članaka ili ono što se vuče po zemlji, to će sutra goriti na sudnjem danu. Na ahiretu. Tu dakle, taj dio tijela, neće njegova odjeća, već taj dio tijela će goriti. U drugom hadisu Allah ga neće pogledati ukoliko to čini jeli, iz oholosti. Pa se Umu Selema pobojala. Kako onda da postupaju žene. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam neka spuste pedalj. Neka spuste pedalj odakle? Ha. Ne. Najbolja odjeća je nosi se do pola, jel tako, do potkoljenice polovini potkoljenice, do polovine potkoljenice. Pa se dakle misli, ima učenjaka koji kažu do članka, ali većina je dakle polovina potkoljenice. Pa od polovine potkoljenice pedalj. Kaže neka spuste pedalj. Kaže umu salama radijallahu anha, onda će se vidjeti stopala. Kaže onda neka spuste lakat i neka više ne spuštaju. Neka spuste lakat od potkoljenice. Neka produže još jedan lakat od potkoljenice, neka im bude još duža odjeća toliko. Dakle, kada uzmu od pola potkoljenice još lakat, time će pokriti stopala. I kažu islamski učenjaci, imam Bejheti i drugi, ovo je jasan dokaz da je ženi obaveza pokriti stopala, pokriti stopala jeli, u namazu. Zatim od grešaka po pitanju naše odjeće kod nas muškaraca jeste dakle, klanjanje u odjeći koja je ispod članaka. Klanjanje u odjeći koja je ispod članaka. Za muškarca odjeća u namazu i mimo namaza trebala bi da bude do članaka. Brojni hadisi kod Buharije i kod muslima govore dakle o tome da će se kažnjavati na sudnjem danu, odnosno goriti taj dio tijela koji bude dakle pokriven odjećom ispod članaka. Dakle, ispod članaka to će goriti u vatri. Tako nas je obavijestio Allahov poslanik alihi salatu sam slušali ste malo prije kako se treba odezivati njegovim narodbama i zabranama i mi bismo to trebali prihvatiti. Ne ulaziti mnogo, je li to iz oholosti, nije to iz oholosti. Ko bude htio ulaziti u detalje, dobit će odgovor. Pa dakle, samo puštanje odjeće iz oholosti, ispod članaka. U hadisu kod imama Ebu Dauda, koga je šejh Albani ocijenio vjerodostim, došao je Allah, e, jedan od ashaba Allahom poslaniku, alihi salavcam, i tražio da ga posavjetuje. Uputi mi nekoliko savjeta. Pa je govorio mu savjete, upućivao, da bi na kraju u jednom jeli dijelu hadisa rekao i čuvaj se puštanja odjeće ispod članaka jer doista je to mehile jer doista je to doholasti puštanje odjeće ispod članaka i oholosti. Ne pitate za nijet jesi ti to doista iz oholosti pustio ili ne, nego ovdje jasno kaže doista je puštanje odjeće ispod članaka od oholosti. A pogotovo dakle u namazu. Došlo je u hadisu Abdullaha Ibn Mas'uda radijallahu talan kod Ebu Dauda i šeha Albani ga je ocijenio, ocijenio vjerodostojnim da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam ko u svome namazu pusti odjeću iz oholosti Allah ga ne gleda niti se okreće ka njemu i njegovom, njegovom namazu. Dakle, treba voditi, voditi račun o tome. Zatim, namazu u odjeći sa slikama. namazu u odjeći sa slikama prenosi se također brojni hadisi. U jednom od hadisa stoji da je Allahov poslanik alihi salatu sam klanjao u odjeći koja je imala nekakve pruge na sebi. Pa kada je završio sa namazom pruge, dakle, nisu to bile neke posebne slike. Kada je završio sa namazom, rekao je, skinuo je odjeću i rekao nosite Ebu Džehmu, jednom dakle od ljudi koji se bavili trgovinom platna, kupovali, prodavali odjeću platno, odnesite ovu moju odjeću i donesite mi odjeću koja na sebi nema ništa, nikakvih, nikakvih pruga. Također spominje se da u sobi Ajše radijallahu talanha zidovi su bili prekriveni platnima na kojima se nalazile jeli, slike ili nekakvi dezeni i ostalo, pa Allahu poslanik alihi salatu wasalam kada bi stao na namaz, sve mu se to javljalo u namazu. Dok bi klanjao, u mislima mu se pojavljivale te slike kada je završio namaz, rekao je skivajte Prije dakle nije bilo farbi, nije bilo jeli, e, tih fasada i slično, već na takav način su se farbali zidovi. spusti se platno, prebaci se preko zida platno i to je bila fasada. Pa su neki dakle postavljali tako. Allahu poslanik alihi salam kada je završio namaz kaže stalno mi se te slike ponavljaju u namazu, nosite, sklonite jeli, te prekrivače. Pa kažu islamski učenjaci, kada je pokuđeno, klanjati u prostoriji u kojoj se nalaze slike, onda je daleko pokuđenije klanjati u odjeći na kojoj se nalaze slike. Jer kada čovjek klanja ukoliko te vidi slike na sebi ili ukoliko neko klanja iza njega pa gleda u te njegove slike na njegovoj odjeći, zasigurno li da će to dekoncentrisati ga u namazu i time jeli i manje, manje imati koristi od svoga namaza. Dakle, većina islamskih učenjaka je stava da je pokuđeno klanjati. Dakle, to ne utiče na ispravnost namaza, ali utiče na vrijednost namaza. Prethodne tri, dakle, u tjesnoj odjeći, u prozirnoj odjeći i odjeći koja ne pokriva stidno mjesto one utiču na ispravnost namaza. Namaz nije ispravan. Dočim dakle klanjanje sa slikama i klanjanje dakle u dugoj odjeći ispod članaka one utiču na vrijednost, vrijednost namaza. I dakle takav je slučaj i sa klanjanjem u prostoriji u kojoj se nalaze slike. Klanjanjem u prostoriji u kojoj se nalaze slike većina islamskih učenjaka smatra da je pokuđeno. Ali kada se kaže pokuđeno nemojmo reći hajde, neke je namaz ispravan pa dobro Dakle, ne bi trebali se upuštati, ne bismo se trebali upuštati da u našim prostorima, ako klanjamo u kući, džemat nam je daleko, džamija nam je daleko, onda barem jednu prostoriju očistimo, očistimo od slika. Poznati su vam brojni hadisi, meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika, u kojoj se nalazi pas, u kojoj se nalazi zvono. Allahu poslanik alihi salatu sam nije htio da klanja u najvećoj, najčasnijoj džamiji, u Kabi, sve dok se ne unište slike i ne unište kipovi. A mi filozofiramo. Mi odlazimo na mjesta i koja nema veze. Namaz je primjer. Ne može tako. Allahov poslanika, Ali salatu sam nije htio u Kabi da klanja. Nije htio u Kabi da klanja. Najčasnije mjesto sve dok se kipaju, dok se slike koje su bile, dakle, prije dolaska u Meku, njegovog dolaska u Meku koje su bile u Kabi pa je naredio dakle, da se poništi i onda je ušao i klanjao jeli, u Kabe. I također naši prethodnici od Selefa, Ashabi i dalje, oni su zabranjivali, smatrali pokuđenim, sa velikom dozom pokuđenosti da se klanja u prostorijama u kojima dakle nalaze se slike. Zatim od grešaka vezanih također za mjesto ili tamo gdje obavljamo jesu greške koje činimo po pitanju jeli sutre. Po pitanju sutre. Brojni od nas kada klanjaju dođe u pola džamije. Allahu Stane u pola džamije. Ništa ispred njega, niti on postavlja, niti ima bilo kakvog zida. A došao je ogroman broj hadisa u kojima se naređuje da se postavi sutra. La to sallu illa ila sutra. Nemojte klanjati osim prema sutri. More ovakvih hadisa došlo. Mnogo ovakvih hadisa došlo. Ne klanjajte osim prema sutri. Kada neko od vas bude klanjao, neka klanja prema sutri. Kada neko od vas bude klanjao, neka postavi ispred sebe sutru i neka se približi sutru. Perda, jel? Da se postavi nešto. Dođem kod nas, mi to prihvatamo. Kaže Imam Šaukani, ovi hadisi jasno ukazuju na vudžub na obaveznost postavljanja sutri na obaveznost postavljanja sutre. Čak se dakle u tim hadisima stoji ako neko bude htio da prođe između tebe i sutre, bori se s njim, odgurni ga, bori se s njim, suzbi ga, pa ako bude po svaku cijenu onda, jeli, Bori se skroz, doista je dakle to šeitan. Pa kažu islamski učenjaci da se sutra ne postavlja samo radi ljudi vidljivi, već dakle također i radi šeitana. Onaj koji ima sutru ispred sebe koncentriše se bolje, bolje u namazu. I također sama činjenica da sutra ukoliko se postavi, kao što vam je poznato u hadisu kod imama muslima, ukoliko prođu određena stvorenja ispred nas, namaz biva pokvaren. Jedan, jedna od tih stvorenja je žena. Ukoliko žena punoljetna, dakle, djevojka, pa da, nadalje, li ukoliko prođu ispred muškarca koji nema sutru, njegov namaz je pokvaren. Ali ukoliko se stavi sutra, dakle, od te pokvarenosti ide dakle do ispravnosti. Kada postavite sutru, vaš namaz je čist. Žena može da prolazi ispred sutre, nema dakle nikakve smetnje. Pa dakle, sama ta činjenica da sutra je li čini da namasti bude ispravan, ukazuje se dakle na obaveznost, obaveznost sutre. Zato dakle ne bismo trebali olahko se ponašati spram ovog propisa. sprem ovog propisa. Što se tiče sutre, najmanja veličina dakle sutre jeste lakat. Sve mimo lakta, sve manje od lakta hadisi koji su došli o tome nisu vjerodostojni. Poput Dakle, da se postavi, da se stavi crta u najmanju ruku ili da se stavi odjeća i, i, i, dakle, ne poput dakle latka. To je dakle ono najmanje što može da bude. Jer je došlo u hadisu kod imama muslima, kada neko od vas klanja, neka postavi ispred sebe slično mu tu rahl. Mu rahl jeste dakle rahl jeste sjedalo koje se stavlja na konja ili na devu. Pa dakle poznato je sjedalo ima prijeda na što se čovjek može nasloniti, ima dakle i od pozada na što se čovjek može nasloniti. Ovo mu eharatu rahl jeste dakle taj zadnji dio koji je bio te veličine. Dakle, nije u redu da sutra bude manja od toga. Otprilike, dakle, lakat nekih koliko, 45 centi do 50 centi. Jel, to je dakle ono što najmanje može da bude sutra. Sve ostalo, jeli, poput te linije i slično, nije u redu. Hadis li po tom pitanju je izmišljen. I trebali bismo se približiti sutri, kao što je došlo fel jednu minha, neka se prikući toj sutri, približi toj sutri, trebali bi se prikučiti kako je došlo tri lakta, da budemo dakle od sutre udaljeni tri lakta, da budemo od sutre udaljeni tri lakta. Dakle, trebali bismo voditi računa. Ukoliko klanjamo u džamatu, nema potrebe da uzimamo sutru. Sutra i mama i naša sutra. Ako klanjamo u džematu, imam klanja, mi klanjamo iza njega, nema potrebe da svako od nas uzima sutru kao što vam je poznato, da tada i nema potrebe da ukoliko neko hoće da prođe između redova, između safova, da ga suzbijamo, da ga guramo, ne? Poznat je hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je Allahov poslanika alihi predvodio muslimane u namazu na mini, da je došao Ibn Abbas sa magaretom sa magarcem, Allahov poslanika alihi salatu sam klanja, iza njega ashabi i iza Allahov poslanika alihi salatu sam ide Ibn Abbas. Dakle, ispred prvog safa prolazi s magarcem, ostavlja tamo magarca i pristupa u namaz. Dakle, nema smetnje da se prolazi između safova kada se klanja u džematu i niko od nas koji klanjamo kao džematlije, muktedije, nije potreban sutri. Potreban je, dakle, imam. Šta ako imam? Da postavi sutru, spred njega dolina, ne bismo mi trebali uzimati sutru. On je griješan zbog toga, on je griješan zbog toga, čini grijeh, ali dakle nije na nama obaveza. Kada je na nama obaveza? Ukoliko klanjamo u džematu, ukoliko zakasnimo na džemat. Ukoliko zakasnimo na džemat, jedna reka, dva rekata, pa kada imam preda selam, gotovo mi više nismo u džematu. Ono što naklanjavamo, jedan ili dva rekata, koliko smo propustili, tada više nismo u džematu, tada nam treba sutra. Tada nam treba sutra. Zato kažu islamski učenjaci nema smetnje da čovjek ide malo desno, malo lijevo ili naprijed ili nazad da sebi pronađe sutru. Najbolje bi bilo onaj brat koji klanja ispred tebe, kada primijeti da ti ustaneš, naklanjavaš, da čini dobro djelo, da ostane dakle, ispred tebe da ostane ispred tebe i da ti na takav način čini sutru. Kao što bi znali ashabi jedan drugome, kada bi dolazili u džamiju i ne bi naišli na slobodan stup, da ga uzmu kao sutra, govorili jedan drugome okreni svoja leđa. Kao što je Abdullah ibn Omer govorio svome slugi Nafiji, svome sluzi nafi, okreni mi leđa ukoliko ne bi našao jeli, slobodan, slobodan stup. Uglavnom, dakle, pitanje sutre kao što vidite, islamski učenje se razilaze da li je sunet ili da li je vađib. Nama, muslimanima i muslimankama, oni koji žele da praktikuju u vjeru kako je objavljena, ne bi trebalo biti bitno je li nešto vađib ili sunnet. Najbitnije je da se utvrdi da je to sunet, da je to činio Allahov poslanik alihi salacom, da to nije novotarija. To bi nama trebalo biti najbitnije. Je li obaveza, na stepenu obaveze ili ne, to ne bismo trebali pitati, jer ashabi, prva generacija nisu pitali. Vide Allahov poslanika alihi salacom, čini, čine i oni. Nisu pitali mora li se ili ne mora. Na takav način se odazivali. A kaže ima Malik, neće se e, popraviti završca ovoga umeta osim onako kako se popravila prethodnica. Neće se popraviti završca ovog umeta osim onako kako se, kako se popravila jeli, prethodnica. Dakle, to je bilo o pitanju, pitanju sutre. Zatim, što se tiče grešaka koje se čine kod nas po pitanju abdesta. Po pitanju abdesta. Greške koje činimo prilikom uzimanja abdesta ili prije samog abdesta i sl. Mnogi, dakle, imaju potrebu da obave nuždu, fiziološku potrebu, ali trpe, neće da odu, da promijenu abdest, da obave potrebu, promijenu abdest pa da klanjaju. Već trpe kažu da obavim namaz, pa ću onda ići. dakle, nije u redu jer je došlo u hadisu. Islamski učenjaci na osnovu ovog hadisa se razilaze da li je namaz onoga koji obavlja pod pritiskom, dakle, trpi, da li je njegov namaz ispravan ili ne. Da li je njegov namaz ispravan ili ne? Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i kod muslima, nema namaza u prisustvu hrane, niti ima namaza jeli, kada čovjek trpi fiziološku potrebu. Nema namaza. Ovako je došlo. La salate bi hadrati ta'am wala yudafi Nema dakle namaza, nema namaza, općenito je došlo. A islamski učenjaci se razilaze da li je dakle doista namaz pokvaren ili je namaz pokuđen. U najmanju ruku je dakle pokuđen i ne bi se vjernik trebao dovoditi u takvu situaciju. Postavlja se pitanje, šehol Islam ibn je spominje šta je bolje, da li je bolje čovjek nema vode, otići obaviti fiziološku potrebu pa uzeti tejemum i klanjati sa tejemumom ili dakle sa tim abdestom kojeg ima klanjati namaz, makar trpiti pa poslije otići obaviti nuždu. Hm? Šta biste vi rekli? Šta je bolje? Temu. zašto? Vasil, pojasni. čekaj, jel bolje, bolje možda sa, sa abdestom klanjati? Jel bolje sa abdestom? Jel vrednije sa abdestom od uh, Hm? Je li bolje, je bolje klanjati kad se uzme abdest ili kad se uzme temu? Koji je namaz vredniji? Tu situaciju trebam Kaže šehol Islam Tajmije, rahimahullahu ta'ala, niko se ne razilazi po pitanju namaza i njegove vrijednosti kada se uzme temu za njega. Eko, ali se razilaze kada čovjek obavlja namaz, a trpi. Je li dakle namaz ispravan ili ne? Zato je dakle bolje pogledati u ovom slučaju, a li kada imaš vode? Da odeš, da obaviš fiziološku potrebu, abdestiš se, dakle i da pristupiš namazu. Zatim sljedeća greška, Nadam se dakle da ona nije toliko prisutna kod nas, ali dakle ima ih. Da se ne čiste nakon obavljene male nužde. Da se ne čiste nakon obavljene, obavljene male nužde. Reci. Nisam Znači, bolje temu. Otići obaviti fiziološku potrebu, uzeti temu i klanjati temu. Dakle, ima osoba koje se nečiste nakon male nužde. To je možda prisutnije kod starih osoba ili kod onih koji klanjaju namaz. Naučili su u svojoj porodici ili možda iz zadeta običaj obavljaju namaz, tako dakle, s ovim propisom nisu upoznati. A došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je to od velikih grijeha. Nečišćenje od male nužde da je od velikih grijeha i razlog kažnjavanja u kaburu. Kao što je poznato u hadisu Ibn Abbasa da je Allahov poslanik alihi salatu sam hodao ulicama Medine pa je prošao pored dva kabura. Pa je rekao doista se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog, odnosno mogli su lahko da se riješe tih dijela, a doista je to veliko čim se kažnjavaju zbog toga, to je dakle opasan grijeh, veliki grijeh. Pa je rekao što se tiče jednog od njih, nije se čuvao mokraće, a drugi je prenosio riječi od jednog do drugog s ciljem da, ga, jeli, da ih zavadi. Dakle, činio, činio nemimet. Zato, dakle, treba voditi, voditi računa. Nakon što se obavi mala nužda, jeli, treba se očistiti. Zatim spominje se kao moguće da ne obraćate pažnju na ovo, ali kada čovjek ustane i sna, ujutro kada ustane, na nama namaz ili ustane jeli, na sabah, da bi trebao prvo da opere tri puta ruke, zatim da uzime abdest. Dakle, ovo pranje ruku ne ulazi dakle, u one pa sunnete abdesta. Ne, već dakle kada čovjek ustane treba dakle tri puta da opere ruke, pa onda dakle da otpočne sa uzimanjem abdesta. Zbog hadisa kod Buharije i kod muslima, jeli kada neko od vas ustane iz sna, neka tri puta opere ruke jer niko od vas ne zna gdje su boravile njegove ruke tokom, tokom ili sna. Zatim izgovaranje nije ta zabdest. Izgovaranje nije ta zabdest. Dakle, ništa vjerodostojno ne prenosi se po tom pitanju. Ništa vjerodostojno ne prenosi se po tom pitanju, niti od Allahovog poslanika, alihi niti od ashaba, četverice halifa, bilo kojeg ashaba, četverice imama, ni od koga. Kaže šeho Islam ibn Taymiya, rahimahullah, tala, onaj koji izgovara nije prilikom uzimanja abdesta, prilikom namaza i svih ibadeta, on je manjkav i u vjeri i u razumu. I u vjeri i u razumu. Manjkav je u vjeri zato što ništa nije došlo po pitanju toga. U vjeri, pa on od sebe pripisuje, dopisuje. A manjkav je u razumu, kaže šta mislite kada bi čovjek htio da jede, pa kaže gospodaru, ja nijetim da ovom rukom uzmem ovaj zalogaj, zatim da ga podignem do svojih usta, zatim da ga progutam kako bi se nahranio. Ima li neko da govori to? Po pitanju adeta, po pitanju običnih stvari to ne govoriš, a po pitanju ibadeta u Allahovu vjeru unosiš, dakle to je van, van jeli, svake pameti. Zato dakle, treba se kloniti nijeta. Zatim učenje dova prilikom pranja svakog dijela tijela, prilikom uzimanja abdesta, kao što je poznato, je li to? od nas naših stari da je to uvriježeno kada ljudi se abdeste i kada peru jednu ruku, drugu ruku, peru desnu ruku, molim te gospoda, gospodaru da mi dadneš knjigu u desnu ruku, kada peru lijevu ruku sačuvaj me toga da primim knjigu u lijevu ruku, ne znam, pere desnu nogu, učvrsti moja stopala na danu kada će mnoga stopala se okliznuti i slično. Dakle, sve je to izmišljeno. Dakle, nema hadisa koji govore, koji govore o tome. Dakle, nema vjerodostojnih hadisa. Ono ono što se prenosi po pitanju abdesta jeste, dakle što se vjerodostojno prenosi, jeste na kraju dova. Ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an muhammedan rasulullah. To je dakle jedino što se prenosi od dova, zikrova, prilikom uzimanja, prilikom uzimanja abdesta. Zatim nepotpuno uzimanje abdesta neki uzimaju brzo abdest, toliko dakle da ne operu u potpunosti sve dijelove, dijelove tijela. Dakle, treba oprati u potpunosti sve dijelove tijela, dakle koji su propisani da se peru prilikom uzimanja abdesta. Poznat vam je hadis kod Bukhari i kod muslima u kojem kaže Allahu poslanik alihi salatu sam lil aqabi Kada je vidio da kod pojedinih ljudi voda ne dospijeva na jedan dio jeli pete, pa je rekao teško li se petama od džehennemske vatre. Dakle, treba one dijelove tijela koji se peru, treba oprati jeli, u potpunosti, odnosno da voda dođe na taj dio tijela jeli, u potpunosti. Zatim od grešaka prilikom uzimanja abdesta jeste da se tri puta uzima voda za usta, zatim tri puta za nos. Dakle, da se posebno ubacuje voda u usta tri puta, ispiru se usta, zatim nakon toga ispire se nos. Mnogi na takav način čine, tako? Desnom rukom u usta tri puta, zatim lijevom rukom u nos. Ne, dakle to nije od suneta. I nisam na početku spomenuo što brojim kao greške, što smatram greškama, je ono što se razilazi sa sunetom. Sunet govori o jednom, a ljudi praktikuju drugo. Dakle, to je greška. To smatram greškom. Zašto je rečeno u sunetu drugačije? Pa dakle u sunnetu je došlo da se Allahov poslanik alihi salatu wasalam abdestio je na takav način što bi ispirao usta i nos od jedan put, dakle tri puta. Od jedan put ubacivao bi desnom rukom vodu u usta i nos. I onda bi dakle lijevom rukom išmatavao iz nosa. Dakle, na takav način. Greška je dakle da se tri puta ubaci u usta, zatim je li tri puta u nos, odvojeno. Prosipanje vode samo za sebe je dakle greška. Prosipanje vode samo za sebe je greška, dakle i o tome treba voditi, voditi računa. Ubjeđenje da se prilikom uzimanja abdesta svaki dio tijela mora oprati tri puta. Dakle, kada peremo šake tri puta mora, mora. Lice tri puta, tri puta mora, ne. Dakle, nema smetnje. Obaveza je oprati jedan put Može dva puta, može tri puta. Buharija, imam Buhariju u svome sahihu kada govori, dakle naslovio je poglavlje uzimanje abdesta jedan put, jedan put. I spominje hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alihi salatu sam abdestio se i oprao dijelove tijela samo jedan put. Zatim kaže poglavlje uzimanje abdesta dva put, dva put, odnosno pranje dijelova tijela po dva puta. Pa spominje hadis Abdullah ibn Zejda da je Allahu poslanik alihi salatu sam sve dijelove tijela pravo dva puta i spomnije, poslije uzimanje abdesta tri put, tri put hadis Osmana radijallahu an u kojem se spomnije da je Allah poslanik alihi jeli ono što se pereprao jeli tri puta tri puta također je greška prati više od tri puta kaže bolje bolje je kad operem da operem, bolje ne, najbolje je dakle ono koliko je ograničio sunnet, koliko je ograničio sunnet praksa Allahov poslanika alihi salacom, to je dakle bolje, osim toga može se kod čovjeka javiti šubha, je može šeitan doći i ubaciti ve sve sud, možda si opro možda nisi te tek još, je li slično, ali kada čovjek kaže toliko i gotovo, zatvara vrata šeitanu. Zatim kod grešaka kod abdesta, greška koja je dakle često prisutna jeste kada dođe dakle onaj moment da peremo ruke drugi puta, tako je li kažem, prvo se je peru šake, zatim je pere se lice, ispiraju se usta i nos, zatim ponovo kada peremo ruke mnogi peru od šaka do iza lakta. To je neispravno. Ja, takav abdest je neispravan. Kada se ponovo peru ruke, dakle drugi puta peru se ponovo šake, dakle pere se od od vrha prsta ovog srednjeg do iza lakta, skroz jer je ono prvo pranje mustahab, sunnet, ono pranje šake je sunnet, a ovo drugo pranje ruku je fard, obaveza, sunnet ne može da zamijeni fard. Sunnet ne može da zamijeni fard. Dakle, ono pranje, sunnet ne može da zamijeni ponovo jeli pranje. Zato, dakle, treba voditi računa. Treba voditi računa. Dakle, da se pere ruka, ponovo, kada peremo ruke, da se pere u potpunosti, jeli, šaka. Od greške je, dakle, da se ne trlja između prstiju, ručni i nožnih prstiju. Kada dakle uzimamo abdest trebalo bi dakle trljati između ručnih prstiju i nožnih, nožnih prstiju. Što se tiče brade prilikom dakle uzimanja abdesta, onaj koji ima malo jeli gušću u bradu, kažu islamski učenjaci dakle da bi trebao čovjek da provuče prste kroz bradu. Nema hadisa vjerodostojno koji govori o tome, ali kažu analogno kada je dakle naređeno da se trlja između prstiju, a brada je ta koja je više izložena prašini i nečistoći, onda dakle analogno jeli trljanju između prstiju trebalo bi jeli, provući i prste između, između jeli, brade. E, također, postojanje prepreke na onim dijelovima tijela koje se peru prilikom uzimanja abdesta prepreke koja ne dozvoljava dolazak vode do kože. Dolazak vode do kože. Ili dakle do onog dijela tijela koji dakle treba da se opere. Najčešće dakle to je lak kod žena lak za nokte. Kod žena, dakle, koji prekriva nokte, pa voda ne dolazi. Zna se desiti kod i žena i muškaraca, prsten koji je, dakle, kako se to kaže, malo tjesan, pa je, dakle, nabijen uz prst i prilikom uzimanja abdesta voda ne dolazi ispod prstena. Zato je, dakle, preporučeno već ko nosi prsten ili, dakle, ko nosi a sahat je, jeli, stegnut uz jeli, ruku da dakle malo jeli, okrene sahat i okrene prsten, kao što se jeli, prenosi od prethodnika, da bi oni jeli, prilikom uzimanja abdesta pomjerali prsten gore-dole, da bi voda dospjela do svakog tog dijela, dijela prsta. Zatim, od grešaka je potiranje dijela glave. Od je dakle da se glava potre u potpunosti. Da se dakle glava potre u potpunosti, a ne dakle samo jedan dio. Ima ih koji naštimaju frizuru, pa ne bi da kvare ili frizuru, pa samo malo nabace i to je. Ne. Dakle, od sunneta je, greška je ono što je suprotno sunnetu. Od je dakle da se potare, kako ćeš potrati, to dakle nije toliko definisano, hoćeš li na ovakav način potrati ili bilo kako, uglavnom dakle trebalo bi potrati, potrati cijelu kosu. Stoji u hadisu da bi Allahov poslanik alihi salocom kretao odakle izniče kosa, išao do potiljka i nakon toga je li ponovo, ponovo vratio. Prati također više od jedan put, odnosno potirati dva puta ili tri puta kosu je greška. Glavu je greška. Dakle, potrati dva puta, tri puta, ne. Dakle, kada se vratimo tamo na kuranske ajete u kojima se spominje uzimanje abdesta, spominje se da se operu ruke, tri puta da se opere lica tri puta, zatim da se potare glava, zatim da se operu noge. Pa dakle da je spomenuto da treba jeli prati tri puta, to bi zasigurno bilo spomenuto. Kada je za ostale dijelove tijela spomenuto koliko treba prati, bilo bi spomenuto jeli za glavu da treba prati tri puta. E, neki su ubjeđenja da nakon što se potare glava da treba dakle uzeti novu vodu za uši novu vodu za uši, ne. Dakle, od one vlažnosti prilikom potiranja ili glave, e, kada ostanu ruke i prsti, ostanu vlažni, s njima ćemo potrati uši. Nije došao vjerodostan hadis kako, na koji način da potareš uši. Neki kažu, jeli, na ovakav način, dok drugi kažu bilo kako bilo kako uglavnom treba unutrašnjost i spoljašnjost uha da se potare. Nije definisano u hadisima kako. Potiranje vrata. Zato, dakle, nema vjerodostojnog hadisa. Potiranje vrata je, dakle, greška uvjeđenje, da je potrebno, dakle, oprati ili potrati vrat je greška. Za kupanje, ha? nećemo imati za kupanje. Ali uglavnom, dakle, kod ovoga prstena, ili sahata, kao što treba da dospije svaki, na svaki dio tijela, ili voda, isto tako prilikom kupanja, obrate pažnju. Ima ljudi koji su malo je jel tako? Pa ima mnogo ovdje naslaga. Pa kada se kupa, plaho se ne istegne da dođe voda do svakog dijela tijela. Dakle, potrebno je da voda, pogotovo dakle, onaj koji se kupa šarijatskim pranjem, dakle od džanabeta ili žena od hajda i nifasa, li mora voditi računa da dospije voda u svaki dio tijela, na svaki dio tijela. Pa dakle, treba da vodi računa dakle, o tim mjestima na koja zna ne nedospiti voda ubjeđenje dakle da se treba za svaki namaz uzimati abdest. Da se za svaki namaz treba uzimati abdest, makar se abdestine izgubio. Pa kažu, ima hadis nur ala nur. Abdest na abdest je poput svjetla na svjetlo. Dakle, taj hadis je slab. Taj hadis je slab i po njemu se dakle ne može tražiti od ljudi da se abdeste. Može čovjek s jednim abdestom da klanja sve namaze, može čovjek da se abdesti za svaki namaz, ali ubjeđenje da se mora abdestiti za svaki namaz nije ispravno. Allahov poslanik Arihi salatu sam, dakle u Medini, prije dolaska u Meku, znao bi se abdestiti za svaki namaz. Kada je bilo oslobođenje Meke, s jednim abdestom klanjao je svih pet namaza. Pa je došao Omer i kaže Allahov poslaniče, vidio sam nešto što nisam ranije viđao kod tebe, primijetio sam nešto da čini što nisi ranije činio, pa kaže sa natu hamdeni Omer. Namjerno sam to učinio. Da vidite, dakle, da se može sa jednim abdestom klanjati, dakle, koliko čovjek ne izgubi abdest, može klanjati ili više namaza. Zato, dakle, e, smatranje da treba se abdestiti, da se treba abdestiti za svaki namaz nije jeli, ispravno također ubjeđenje da potiranje po mestvama je samo za zimski period. Da pa čovjek ukoliko nosi mestve ili ono što zamjenjuje mestve čarape, pa to nije u toplim danima preporučeno. Pa dakle nije opravdano da čovjek potire po mestvama ili po čarapama u toplim vrućim danima. Hoćeš ti, nećeš, to je tvoja stvar, ali dakle može se nije ograničeno potiranje po mestvama samo na zimski period, već dakle i na ljetni period i na svaki period, kada je čovjek u potrebi, a i od sunneta Allahovog poslanika, ali i sam njegove upute je bilo da ukoliko se mestve nalazile na njegovim nogama potirao bi, podići računa o vaktu, da pa ne izvakti. Ukoliko se nisu nalazile mestve, onda bi prao noge. Dakle, od sunneta je, ako su mestve na nogama, da se potiri po mestvama, ako nisu mestve na nogama, da se peru, da se peru mestve. I svakako, dakle, od greške je da se ne prouči na kraju dova, kada se uzme abdest, da se ne prouči dova. Ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna muhammeden rasulullah. Onaj dodatak Allahumme ja'alni minat tawabina wa mutatahirin, dakle, neispravan na ispravan dodatak. Allahumma ja'alni min at-tawabin wa min al Dakle nije ispravan, nije vjerodostojno zabilježeno i ne treba učiti. Kod imama Muslima dakle došlo je ovo: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Hadisu Omera radijallahu ta'ala i rečeno je ko kada se abdesti i lijepo uzme abdest, uljepša svoj abdest, nakon toga prouči ovu dovu, bit će mu rečeno da uđe na koja god hoće vrata džanneta. Što se tiče dakle nekih grešaka kod žena, ima žena koje kada se očiste od hajda, od hajza, od menstruacije mjesečnice, da ostane malo možda ostane 15 minuta do isteka namaskog vremena. Ne znam, evo podne, ostaje desetak, 15 minuta do isteka podne i njoj je tada prestalo krvarenje, ustanovila je da se očistila od hajza. Kaže, dok nastupi kindijsko vrijeme pa ću se istuširati, okupati, izglancati pa ću onda naklanjati podne i kindiju. Ne, Dakle, to je greška. Ako je ostalo 5 minuta, 10 minuta, može saliti svoje tijelo. Time se dakle postiže, postiže šarijatsko čišćenje. Da salije, da dospije voda na svaki dio njenog tijela treba dakle. Da uspije da klanja makar jedan rekat tog namaza, dakle obaveza joj je. A ne dakle da odgađa za kasnije neka radi što god hoće. Ako će neka se ponovo kupa cijelo i kindijsko vrijeme. Jel? Ali dakle ne smije propustiti, ne smije propustiti podne. Isto tako dešava se da pola sahata prođe nakon nastupanja namaskog vakta i žena tada dobije mjesečnicu, dobije hajz. Za onih pola sahata nije klanjala, ne znam, podnevsko vrijeme i prošlo je pola sahata, ona nije odmah na početku podnevskog vakta klanjala podne i dobije menstruaciju. Kasnije, kroz, ne znam, 5 7 dana kada se očisti, ne naklanjava ovo podne. Je tako? Pitajte svoje žene. Da li klanjaju ovo podne? za ovo pola sahata mogle su da klanjaju i trebale su da klanjaju, nisu klanjale. Prošlo ih kada se očiste, ne naklanjavaju, većina njih, pitajte. Zatim, žena se očisti u ikindijsko vrijeme. Rijetke su one, a to je propis, da trebaju klanjati i podne i kindiju. Ili se očisti u, jacijsko vrijeme, trebaju klanjati i jakšan jaciju. Ne, one klanjaju samo i kindiju, one klanjaju samo jaciju ali je propis, dakle ovdje žena je u, na neki način u takvom stanju poput bolesnika, pa bolesnik dakle može da spoji podne i kindiju, akšam i Tako isto žena kada se očisti, treba dakle da klanja podne i kindiju i da klanja akšam Jer dakle podne može da klanja u ikinijskom vremenu, akšam može da klanja jeli, u u jacijskom vremenu staćemo ovdje. Ako ima neko nešto da pita, pa ćemo nastaviti ako Bog da sa greškama u namazu, u toku namaza. Imam napomenu, dakle, imam dosta nas musafira, je li tako? Dosta musafira, pa se prouči jezan, a musafiri stoje ovdje ili ondje, niko ne klanja. Kažu, pa musafiri ne trebaju klanjati Sunete ne trebaju klanjati na file. Jeste, ne trebaš klanjati podnevske sunete i kidnijske sunete jeli, i suneti koji imaju prije farda. Ne trebaš klanjati. Ali dva rekata između ezana i kameta su i za musafira i za mukima Jeste, nije nam naređeno da klanjamo, ali je dva puta rekao između ezana i kameta je dva rekata, između ezana i kameta je dva rekata, između ezana i kameta je dva rekata za onoga koji hoće. A nama treba ola. I kako nam treba dobrih dijela, pa trudimo se. Osim toga govorili smo jeli, o vremenu kada se prima dova, između jezana i kameta, jest možda da se tamo nekome primi nešto što će ubaciti u usta i ostalo, popiti i pojesti i slično, ali ovo nam je preče. Učenje, dakle, Kur'ana između jezana i kameta u tom vremenu, ili slično, o tome ćemo ako Bog da govoriti, govoriti sada, jeli, na sljedećem predavanju. Dakle, vodite računa o tome. Ako ima, neko nešto da pita, budem... Ako ima ovaj braća domaći, odmah sam mikrofon. Ko pita možda da, da, ovaj, da opet sam dobro na... Ukor. Ukor. Reci. Ajde, moram ja ponavljati za tobom. Hoće da čuju pitanje. Reci. Vitr namaz se klanja, bio musafir, ne bio musafir. I musafir klanja vitr namaz. Možda klanjaš jedan rekat, možeš tri, možeš pet, možeš sedam, možeš devet, možeš Mislim da sam spominjao to pitanje na nekim našim druženjima, uglavnom ovdje vama u Švedskoj. Kupanje za džumu. Kupanje za džumu je obaveza. Kupanje za džumu je obaveza. Međutim, to kupanje za džumu nije na stepenu šerijatskog kupanja. Odnosno kupanje od dženabeta, hajza i nifasa. Dakle, jeste, inša hotela po ispravnom mišljenju da je obaveza se okupati za džumu koje je u mogućnosti, ko nije, Allah ga i ne duži. Obaveza je okupati se za džumu. Međutim, to kupanje nije na stepenu, ako možete pratiti šerijatsko kupanje. To se ne smatra šerijatsko kupanje. Kad se kaže šerijatsko kupanje, misli se na kupanje od hajza, od nifasa za žene i svakako i za žene i za muškarce od dženabeta. I samo to kupanje može da zamijeni abdest. Zašto ovo napominjem? Napominjem zato što mnogi se okupaju za džumu i sa tim kupanjem misle da imaju abdest i klanjaju džumu. Nemaju abdesta. To kupanje za džumu ne može da zamijeni abdest. Dakle, ukoliko čovjek uđe onako tamo tuš kabinu i samo se salije, sapere u potpunosti tijelo, misli da ima abdest. Nema abdesta. Oni koji kažu da čovjek ukoliko skoči, ne znam, izađete negdje tamo gdje ima se jeli, mjesto za kupanje, ostalo bazen ili slično ili negdje u prirodi, kaže nemam abdesta, skoči, oni se sad izađi, imaš abdest. Nemaš abdesta. Nemaš abdesta. Jedino ako si se, da prostiš, ako si džunup, onda dakle možeš da skočiš i izraniš, Zašto? Zato što kod e, abdesta ima poseban uvjet jedan od uvjeta ispravnosti abdesta jeste redoslijed. Jedino ako bi skočio u bazen onako kako treba prati, jeli dijelo je tijela, prilikom uzimanja abdesta, ali to neće niko da uspije izvesti. Jel? Dok kod kupanja je bitno da se salije cijelo tijelo. Pa dakle, ukoliko je čovjek nečist od dženabeta i slično, onda dakle, ako se potopi, ima i kupanje i abdest. Međutim, dakle, da ima čovjek samo abdest na takav način ne i dakle vodite računa ovo kod kupanja za, za džumu. Kupanje za džumu ukoliko prije toga nije uzet abdest. Ako uzimate, ako se kupate po sunnetu, pa prije toga uzmete abdest, očistite spolni organ, stidno mjesto, uzmete abdest, nakon toga kupate se i gledate da ne dotaknete svoje stidno mjesto, onda imate abdest, možete dakle ići klanjati. Međutim, onaj koji uleti u tuš kabinu, samo se salije, nije prije toga, niti poslije uzeo abdest, takav nema abdesta, ne može da klanja. Zato to vodite računa. Da li je klinaču pokvaren namaz ako se žena nalazi ispred, a ne u pravcu kibre, nego ispred ovaj, klinača s u strani? strani i koliki je gri ženi ako se nalazi ako je pokvaren namaz? Klanja žena ili? Ne, ne klanja, nego sjedi. Pusti je, nek sjedi. Počet će nas do zgodi. Jest, znam ja što ti pitaš. Ima dakle mišljenje da čudno mišljenje, pa ti stane razum. Kažu žena koja je u mjesečnici, ne može da bude ako čovjek klanja u kući. Nije mu džamija blizu, klanja u kući. U onoj sobi u kojoj klanja žena ne smije da sjedi. Ako je žena u džanabetu ili u mjesečnici ili slično. Vraćaju se oni na hadis Vraćaju se oni hadi na hadis, dakle, eh, o Bajramu. Kada je bilo naređeno da sve i žene, bez obzira u mjesečnici ili ne, da izađu, ali je rečeno neka se ne približavaju ovoj našoj musalli. Pa dakle, tamo ti gdje klanjaš, to je, tvoja soba je musalla. Gdje klanjaš, žena se ne smije približiti u takvom stanju. Dakle, one žene koje su mjesečnici, neka se ne približavaju našoj musalli. Eh, ne znaju značenje, dakle, ove riječi ovdje musalla ima značenje namaza. Koja fajda, koja korist da žene izađu na Bajram, ako pa neće doći na musallu pa čut hutbu, nije bilo prije ozvučenja da čuju, jeli, nego dakle ovdje pod musallom misli se na namaz. Ženi u takvom stanju nije jeli, dozvoljeno da obavlja namaz. Tako dakle da je to mišljenje treba u knjigu ih, Ako ima redoslijed... skupanja e, koji i onoga, znači, onoga U najmanju ruku preporučeno u najmanju ruku preporučeno. Obaveznost daleko od obavezno. Ne, ne, nije obavezno. Nije obavezno. U najmanju ruku preporučeno ako i to. Jer nema dakle hadisa po tom pitanju vjerodostojno. Ne može štitati. Poduprli zidovi ljudi. Ima, ima, Merlin, ima, Merlin. Hajde. Nešto zbrza skroz. Šta si rekao sad? <laughs> ćeš donijeti filu bio sam neko, pa stalno mislim na tog jednog Somalca koji sam bio sa grupu Somalije. Tako da je njegova žena ima to bilo... Ono, Mjesečnicu, dobro? Pa je ona išla mene, da mene pita. Rekao, pita nekog I Jadan onaj koji je upitan i onaj koji pita Dobro mi bio prijatelj, pa me pita, kaže, šta da radi? Da ide kod Kajnu da vidi sam rekao, znači, kupe budu u sobu tamo prostoru. Dobro. To sam rekao. Sa samo da je radija ne znam, da sam iskreno rekao ne znam. <laughs> Kako govoriš, a ne znaš šta govoriš. žena, žena kad dobije mjesečnicu, dakle u takvom stanju ne može da klanja, ali može da zikri. Allahov poslanik alihi salatu sam je zikrio u svakom stanju. Da li može da ide kod Kabe? Ispravnije mišljenje da žene koje imaju hajz i nifas mogu boraviti u džani. Mogu boraviti u To je ispravno mišljenje. Nema dokaza koji zabranjuje ženi boravak u džami. U takvom stanju a, kuranski ajet illa abiri sebil osim dakle putnika prolaznika misli se dakle na osobe koje su nečiste od dženabeta koje mogu da se okupaju kad god oni hoće u prilicu dok žena koja ima hajz koja ima nifas ne može se okupati ova prije sedam dana ona nakon 20-30 dana ne može se okupati prije tako dakle da mogu. Čak se spominje od ashaba, dakle prenosi od ashaba kako se bilježi u Musanefima, da su ashabi koji bi bili džunubi, da bi uzimali abdest, nisu bili trenutno mogućnosti da se okupaju od dženabeta, da bi uzimali abdest, pa bi dakle ulazili u džamiju i sjedli u džamiju kao na neki način da uzimanje abdesta umanjuje dakle tu nečistoću. Prenosi se dakle vjerodostojno da su oni sjedili na takav način u džami, a pogotovo žena koja se ne može dakle okupati. Kao što je došlo u hadisu, je li da je Allahov poslanik alihi sam rekao to je ono što pogađa kćerke Ademove kćerke, je I to je ono što one ne mogu otkloniti kad one hoće. Tako dakle da nema dokaza koji zabranjuje ženi koji zabranjuje ženi boravak u džamiji. Neki kažu iz hurbeta prema džamiji da nije lijepo. i svetosti džamije, pogotovo meke, Harama, da nije lijepo. Međutim, ako ima koristi za ženu u, u, boravku u džamiji, ne može joj niko zabraniti. Da, ispravno da Ispravno da bude u Haramu. Iako dakle ima mišljenja koji zabranjuju, ali ispravnije mišljenje ovo je čalata. Sramo, neko znači, pitanje koje je še danas odgovorio, ovo više meni privatno, jer jedan brat je zove iz Malme, znači bio je na namazu u ovaj, somalijskom, pa je imam na prvom rekatu, jer je za prve učin jednu sežu. Pa su njemu govorili, jer popominjao da su on je nastavio dalje, i na kraju namazu činio sebi sežu i završio prvo se pa evo nazvao da pita, to ok, da treba da ponavljaju se ovaj, namazi, ne trebaju. I on je znao nakon 5-10 minuta, znači prošlo je. Pa še može da ponavljaju da odgovor. I drugo, da, da se ne opet, e, vezano za dobu danas u predavanju što je bilo. Čini se da svi nekako pribojavamo nakon ezana, pa kad se uči provalna jer ovaj, da dižemo ruke, jer to treba ili ne treba, ili se smije ili ne smije, nego niko od nas većinom ako neko radi, to je rijetkost. Ili recimo tokom hudbe, kad ima nauči ovo, da treba tada recimo stine ruka sami ili ne treba, malo može o tim stvarima. Dakle, što se tiče prvog pitanja, poznato je dakle da je sežda ruk namaza. Sežda je ruk namaza. ruk namaza, ukoliko se propusti, njega sežda sehva ne može nadoknaditi. Ukoliko se propusti ruku, ukoliko se propusti sežda, ukoliko se propusti kijam, stojanje i slično, njega sežda sehva ne može nadoknaditi. Može ga nadoknaditi činjenje tog rukna ako je u prilici odmah. Znači čovjek je učinio jednu seždu, vratio se sa sežde, sjedi, hoće da ustane, sjeti se, ode na drugu seždu. Treba da ode na drugu seždu. Dakle, sjeti se da nije učinio drugu seždu, ukoliko postoji mogućnost da nadoknadi to odmah treba. Ako prođe, ako ustane, neće se dakle vraćati, jer je ustao već na drugi rukn, ali će kasnije morati da klanja cijeli rekat. Jer ukoliko izostane rukn, cijeli taj rekat je neispravan. Cijeli taj rekat je neispravan. Pa u ovom slučaju, dakle, oni su trebali nakon četvrtog onog po redosledu trebali su dakle ustati i klanjati još jedan rekat jer dakle prvi rekat im nije bio ispravan a nakon toga bi trebali učiniti seždu sehva kada? prije prije jer su dakle bili propustili bili su jeli propustili bili su propustili seždu napravili su manjak pa bi trebalo učiniti seždu sehva prije ali u svakom slučaju prije ili poslije da učini ako Bog da ako Bog da ispravno a što se tiče dakle dizanja ruku kod učenja dove ja prošlo je prošlo je oni su predali selam i prošlo je mnogo vremena dakle da nije prošlo mnogo vremena. Dakle, kada je predao selam, odmah mu trebali reći. Kada je predao selam, trebali su reći ti si na prvom rekatu samo propustio, dakle, jednu seždu i nije u redu da se na takav način nadoknadi, jer sežda sehova može samo vađibe da nadoknadi. Ne može ruknove, trebali bi onda odmah ustati i klanjati još jedan rekat i predati selam. Kao što se desilo da Allahu poslanik alihi salatom umjesto četiri klanjava je dva umjesto četiri klanjao je dva rekata, predao selam, okrenuo se i naslonuo se na stub i vidjelo se na njegovom licu da je nešto kao ljutit. Pa Bekr, kad ga je vidio ljutitog, nije smio da progovara. Omer, kada ga je, Omer, kada ga je vidio ljutitog, nije nije smio da progovara. Pa ustane čovjek po nadimku Zul Jedein, vlasnik dviju ruku, tako se prevodi, svi mi imamo dvije ruke, ali kaže se dakle da su njegove bile izrazito duge ruke pa su ga zbog toga zvali na takav način Zuljedin, pa kaže Allahov Poslaniče ili je namaz skraćen objava došla da se više ne klanja četiri ili dva, nek se klanja dva, usti osehio. Kaže, niti je skraćen, niti sam osehio. Kaže, jesi. što jest. Pa pita pogledom, u redu što priča Zuljedin, onda su svi odčepili, jesi. Klanjao si dva. Samo si klanjao dva. Dakle, nije prošlo mnogo vremena, ali ovo vidite, bilo je ipak razgovora pa se okrenuo Allahov poslanik alihi sam prema kibli, on se posafali, ustao još klanjao dva rekata i učinio seždu sehva. Dakle, da ne prođe mnogo vremena. Ali ako prođe, čak ljudi izađu iz žamije, budući dakle da nije klanjano četiri, već je klanjano tri rekata. Obaveza je dakle ponoviti taj namaz. Ali ako nije prošlo mnogo vremena, može se samo naklanjati taj rekat i gotovo. A što se tiče dakle dizanja ruku kod dove, rekao sam dakle hadisu brojni koji općenito dakle govore i kojima se spominje da prilikom li učenja dove da se, da se dižu ruke. I mislim dakle da nema smetnje i nakon jeli, proučenog jezana kada se uči dova da se dignu ruke s tim dakle kada se na hutbi uči dova nije dakle propisano tada u tom trenutku. Kažu jedino čak ni imamo nije propisano da digne ruke. Jedino je propisano kada dovi za kišu kada moli Allaha subhanahu wa za kišu, da tada digne ruke, pa tada mogu dakle i muktedije koji slušaju hudbu da i oni dignu. Jeli, u drugom slučaju ne, jer e, posebno dakle hudbu treba slušati, čak postoji razilaženje kada se spomene Allahov poslanika alihi salacom treba li donijeti salavat ili selam na njega ili ne. Dakle pa kažu da je bolje u sebi dakle da se donese salavat i selam Kako se dakle ne bi omitali. Ima, eh, evo samo još Nervina i ljudi dolaze. Evo samo što. Hvala ga Allah da nagradi vaših šeja i domaćina ovog skupa, znači švedsku davatsku organizaciju, iskoristili sam priliku da pozove naš na sljedeće druženje u malome... e, 16. 17. 18. maja kad će doći u goste eh, Hafiz Adnan Mrkonjić. Pa znači, svi se dobro došli kod nas u udruženje Sabra iz Launa. Ima jedno pitanje, ovaj, eh, po pitanju putne dove u zbirci istine muslimi, znači, malo ovaj, dova, putna dova, ova duga, znači ima na kraju, eh, spominje se, kaže, po povratu bi poslanik Sala sam učio Ajbune, Pa kad se to uči, toga kad se kad kad krenemo. Kad se ženi, brate, mili. Kad, kad se kad se vraćaš odavde, kad kreneš sad za Malmeo, e, jer dova se uči kada se uđe u prevozno sredstvo. Kada si krenuo iz Malmea, učiš dovu u odlasku i sada u povratku, kada ideš odavde za Malmeo, kada uđeš u prevozno sredstvo, učiš dovu i taj dodatak.